Kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle Yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla bir mızrak saplamasıyla bir mızrak saplamasıyla şehit olmak istedi şehit olmak istedi şehit olmak istedi şehit olmak istedi Abdullah bir reva, Abdullah bir reva. Onları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla şehit olmak istedim Şehit olmak istedi Şehit olmak istedi Şehit olmak istedi Abdullah bin Revaha Abdullah bin Revaha Abdullah bin Revaha Abdullah bin Revaha